Прочувајќи за седумте печати, дојдевме до третиот печат за денес. Па ќе отвориме во Откровението повторно, шестата глава. Откровение шеста глава. После првите два печата, после првите двајца јавачи, штом Господ го отворил третиот печат од свитокот, Откровение шеста глава, петиот стих. Дојдевме до петиот стих. А кога се отвори третиот печат, чув како проговори третото животно, односно третото живо существо. Дојди и види. И ете видов, и видов, вели, и ете, овој превод вели вран конј, или конј вранец. Црн конј, велат некои преводи, други и така натаму. А на, на него јавач со мерила во раката своја. Односно, некои преводи велат со вага за мерење, трговска вага во раката своја. И чув глас среда четирите животни, кој зборуваше шиник пченица или една мера пченица, според други преводи, за денари и три шиника јачмен за денари, а растителното масло и виното ќе ги нема. Само овие два стиха се посветени на третиот печат. за што станува збор. Прво што гледа Јован е каков конј црн. Сега, сте виделе скрос црн конј, сте виделе? Скрос црн, катран црн. Има и такви? Значи има такви. Јас се обидам да се замислам како изгледал овој конј. Колку бил црн. Не знам најцрниот црнец колку е црн во светот. Бидеќи зборовите бел и црн, често ги потребуваме за не баш бели и црни бои. Меѓутоа, Идејата на ова, оваа визија е дека третиот конј, што го видел Јован, е нешто спротивно, сосема спротивно, на што? На првиот, на првиот, на белиот конј, од првиот печат. Како што рековте, чистотата, Белата боја на првиот конј, символот на апостолската црква, беше чистотата, невиноста, светоста. Белата боја, рековме, е боја на девицата, еве и Јов што ја споменува, девицата облечена како невеста во бело, пред да стапи во брак и Христовата црква е Христовата девица пред да стапи во брак, бидејќи свадбата на јагнето се случува на крајот од времето. Што би требало да биде сега црната боја која е спротивна на сето ова? Треба да биде значи во фокусот на вниманието треба да биде некоја црква која што се опоганила, се извалкала, која што повеќе не е бела, или која што девица која што е загубила својата невиност, која што е обесчестена, Не мора со сила, може од слободна волја. Но повеќе не е она безмана, не е она што Христос сака да го има, сака да го прими, како и секој младоженец. Како што е опишана Христовата црква и на крајот, девствена, безмана, непорочна, оној остаток, оние 144 илјади. Овдека црниот кон е, значи, нешто сосема спротивно и од почетокот, апостолската црква, белиот, и од остатокот кој што ќе живее на крајот, запечатените, како што се опишени подоцна и во седмата, поточно и во 14 глава, дури ни измама, да не се најде во нивните усти, неопоганите со жени, бидеќи се девствени, тие одат по јагнето, по Христа, каде и да оди тој, и така натаму, и така натаму, тогаш по кого оди онаа црква, која што е представена со црна боја, ако не по јагнето, ако ја загубила својата чистота, својата светост. По кого оди таа? Ако не оди по јагнето. За објаснување, бидејќи не сакаме ние самите да се правиме мудри, нели? Како Елију. Ќе отвориме во Откровението 17 глава. Бидејќи таму, вториот дел Откровението, кој што почнува со 12-та глава, на некој начин е рекапитулација на, од, на првиот дел од Откровението, од почетокот, од првата до 11-та глава. И вториот дел од Откровението со 12-та глава почнува со што? Откровение 12 та глава е почетокот на вториот дел од Откровението. Почнува со Христовата црква, почнува со жената, облечена во сонце, значи повторно апостолската црква. Од црквата, значи, која што започнува со Исуса Христа, со машкото дете, црквата која што е чиста, бела, света, невина и како сакате, опишете ја. А овде во 17 глава имаме една друга црква, затоа што имаме една друга жена, за разлика од 12-тата. И да видиме што е запишено за неја. Значи, 17 глава, првиот стих. Потоа дојде еден од седумте ангели, што ги има седумте чаши, изборуваше со мене, велејки ми, дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи над многу води И сега вториот стих е за мене интересен, за да го разбереме третиот конј, односно третиот печет. Со неа, значи со оваа блудница, значи ова не наречена невеста, ова не е наречена а, вереница, а, не е наречена девица, туку е блудница, спротивно. Со неа блудствува кој? земните цареви. Значи, што треба да бараме во, во разбирањето, во толкувањето на третиот печат? Што треба да бараме? Црква која што стапува во сојуз не со Христа, со царот на царевите, туку со земските цареви. Со неја блудствува земните цареви, и со виното на незиното блудство се опија жителите на земјата. Е сега, нема да читаме, нема да читаме остатокот, бедеќи не не интересира сега проучувањето на оваа блудница, току само ги цитирахме овие два стиха од 17 глава, колку што е потребно, за да малку разбереме на што се однесува третиот печат. Значи, првиот конј, белиот конј, ја представуваше триумфалната црква, апостолската црква, бидеќи неа ја јаваше јавач со лак. На тој јавач му беше даден венец, што значи символ на победа, на успех, круна, слава, значи спортист кој што е награден и му беше даден венец и тој излезе како победник за да победи. Вториот печат, за кој што зборував минатата сабота, ја представува маченичката црква после апостолскиот период. Затоа што тука гледаме дека излезе еден друг конј кој што е црвен. Бојата на крвта, бојата на мачеништвото, И тој период, рековме, нешто повеќе од 200 години трае и завршува со времето на царот Константин. Поточно 313 година со негов едикт престануваат сите прогонства врз христијаните. Тој тогаш доделува верска слобода, прогласува верска слобода во целата империја, секој да верува и да му служи на оној Бог кому сака, како што сака. Значи, тука завршува периодот на мачеништвото и прогонството. Веројатно, голема радост и голема среќа за тогашните христијани, меѓутоа сепак почнува да се случува нешто друго, нешто што ја символизира значи, црната боја на третиот конј. Што е проблемот? Што е проблемот ако црквата стапила во сојус со државата? Зарем тука има нешто лошо, еве ќе прашаат луѓето. Зарем е лошо што Константин станал христ, првиот христијански цар? Зарем црквата треба да сака сите цареви и земски да бидат непријатели и пагани и а, прогонители на истата. Што е проблемот? Значи, проблемот е, и са тоа не се случило преку ноќ, се разбира, проблемот е што кога црквата стапува во сојуз со државата, одеднаш, одеднаш вратата на црквата е отворена во незините редови да влезе се и се што. И оние што веруваат, и оние што не веруваат. И вистината, и лагата. И вистинската вера, таа никогаш не исчезнала, значи, целата црква никогаш не отпаднала, вистината продолжила да постои во црквата, Впрочем и во апостолската црква дали сите верници биле бели, чисти, свети, се разбира не. Читаме за Ананија и Сафира, читаме за блудникот во Коринската црква. Има еден куп ситуации во времето на апостолите кои што не представуваат пример за светост, чиста вера, невиност и така натаму. Значи, апостолската црква е представена со бел конј а тоа не значи дека сите верници во неа биле чисти, бели, верни на Бога и посветени, така и во периодот на црниот конј, на третиот печет, не значи дека сите верници отпаднале, се откажале од вистината. Не значи дека вратата на адот ја победила црквата, како што Христос ветил дека тоа нема да се случи. Но, штом конјот е црн, значи дека беззаконието лажната наука, суеверието, во тој период, почнувајќи од тогаш и постепено, не одеднаш реков, почнувајќи од тогаш и постепено на голема врата влегуваат во црквата. И таа ситуација трае до ден денес. Ден денес имате луѓе, православни, например католици, 2% самите признава, 2% се оние што, што на вистина <laughs> се раководат според верата на нивната црква, редовно одат на богослуженија, еднаш седмично макар, редовно се причестуваат и така натаму. Останатото, останатото само се нарекува христијани. Прашање е дали тие два пати годишно ќе отидат во црква, едноставно затоа што не е толку интересна црквата, интересно е да таму кај што има да се јаде, да се пие, и по некој разврат, ако е можно. Тоа е тоа, паганштината, затоа што црквата, иеко вестината останала, иеко верни, посветени верници останале, за жал, множени од нив ќе бидат прогонети, сепак на голема врата влегуваат необратени, суеверни и луѓе кои што тврдоглаво не сакаат да се откажат од своите пагански обичаи. Во четвртиот век, значи после Константин, Римската црква прва го прогласува 25 декември до тогашниот празник посветен на Сонцето за Христов роден ден. И самата црква признава дека пред тоа Христове, Христовото врагање се славело на 6 јануари заедно со Христовото крштевање, заедно со богојавление водици. Че црквата немала потреба да измислува друг е, празник, та веќе си го одбележувала Христовото е, рагање заедно со крштевањето, што некако и по, поодговара. Но, ете, за да се направи компромис, затоа што паганите никако не сакале да се откажат од 25. декември. Никако не сакале да се откажат од својата прослава на тој датум. Па ете, црквата што прави? Прави компромис. Во тој период, иако саботата не само што останува како благодатен празник на поголемиот дел христијани, току заживува дори, бидеќи времето на прогонството и не била баш празнувана како што треба. Но, иеко дури и заживува, сепак со Константиновиот царски закон, со кој неделата е прогласена за државен празник, и понатаму неколку црковни собори кои што ќе послужат со нивните одлуки да се потисне малце саботата и да се воздигне повеќе неделата, се случува еден нов компромис кој што трае со векови, а тоа е кој? На некој начин ние сме навикнати во едно такво обштество и саботата и неделата со векови да бидат подеднакво празник, но ќе дојде време кога саботата ќе биде целосно напуштена. Дури подоцна. На почеток, во целото православие, во првиот милениум и, и во многу западни цркви, саботата и неделата биле подеднакво празнувани. Тоа е уште еден компромис, тоа е таа вага што ја гледаме во раката на, на јавачот, на црниот конј да се прави баланс помеѓу вистината и лагата, да се прави компромис помеѓу верата и суеверието, помеѓу <clears throat> побожноста и незнабоштвото или многобоштвото, Се едно. Помеѓу светоста и развратот, И оваа трагична ситуација, ние сме сведоци и не треба многу да зборуваме, постои до ден денес во сите цркви, денес постои и во адвентистичката црква. Значи, живееме во време кога постои и неморал, и разврат, и беззаконие, и лажна наука, и екуменизам, и се и се што, тропа на вратата и содомијата, иако се уште не е баш навлезена, Ако има време, да не даде Господ да има, и тоа ќе се случи. А истовремено остануваат и постојат да живеат во црквата и вистината, и духот на пророкството, и светоста, и праведноста, а некако изгледа дека изгледа дека и генерал конференција, како и црковните водачи во минатото, на да православната и католичката црква се обидуваат само да прават што? Да прават баланс. Не сакаме да ги загубиме ниту едните, ниту другите. Ако е можно, нека веруваат и вака и онака. И во тројство, и во нетројство. И во ова, и во она. ама да даваат десетоци и дарови и едните и другите, <laughs> да не ги загубиме ни едните ни другите. За жал, превладува вагата, нели? И тоа е една трагична ситуација во целиот христијански свет. Но, повторно нагласувам, вестината се уште е присутна. Остатокот се уште е присутен. Светоста се уште е присутна, тоа нема никојаш да биде да исчезне или да биде победено или да го нема. Напротив, Господ ќе очисти својата црква и таа ќе стане на вистина триумфална црква. Страшна како војска со знамења, како што пишува Соломон во своето љубовно писмо, песната на песните. Што значи ова? Една мера пченица или шиник, тогаш на стара мерка – пченица за денари и три шиника јачмен за денари. А растелното масло и виното ќе ги нема. Прво, не се работи за вредността на нашата валута денар. Не е нешто толку ефтино. Иако знаеме денариот од каде потекнува, Се секјавате ли колкава вредност имал еден денари според Евангелијата? Еден денари, што беше еден денари? Боче, дали ти избораш на таа тема? Како? Дневница, да. Дневница, да. Цела една дневница. И како ви изгледа тоа? <clears throat> Скапо, малко или големо? Скапо или ефтино? <laughs> Во ред. Зависи се работи, да, меѓутоа ако еден денари ви е цела дневница, значи денариот е скапа валута, нели? Скапа, да се употребувал во целата Римска империја. Римска сребрена монета денариус. Е сега, што значат овие зборови? Значи, јавачот кој што ја држи вагата во раката, тој изгледа како да продава нешто. Како да нуди нешто. Значи, што е поскапо, пченицата или јачменот? Пченицата се разбира. Тоа се гледа и според ценава, нели? Да. Каков хлеб сакате да јадете подобар? Пченичен или јачмен хлеб? <laughs> Зашто? <laughs> Зашто не причани? Ама ајде вакво прашање. Сте пробале пченични николци и јачменови николци? Е, што е повкусно? <laughs> Пшеничните се повкусни. Да. <laughs> Се едно. Кога созревал, кога созревал јачменот во Палестина? Да, но пролет, значи со Пасха, Се разбира, да. Но првите жетви биле тук, пред Пасха. Првиот сноп треба да биде пренесен на Господа за обрт на третиот ден, како символ на Христовото воскресение. Кога созрева пченицата? Подоцна. За кој празник веќе имало пченица на располагање? 50-те. Најрано, се разбере, има и подац на жетви. Да, таму е потопло, по, порано. Кај нас кога успеа пчелица? Најрано, најраната жетва, кога е? Значи, сепак подоцна од... Иако оваа година 50-ница беше на 16. јуни, Доро, сепак, сепак подоцна. Што представува лебот? Дали пченица, дали јачмен? Прешто пченицата од секојаш била поскапа од јачменот. Што представува маслот? Што представува видото во Библијата? Значи, за Пасха, за Петесетница, во храмот, во светилиштето, што гледаме? Маса со предложени лебои, за светата вечера, за светата прича, што гледаме, која што била востановена за време на Пасха, леп гледаме, вино гледаме. За да се замесе лебот, треба ли масло? Тоа да, сака нешто зависи, <laughs> како сакате да го правите. Треба секако. Да, така да треба да масло за да запие безкласен. Благодарам. Одлично резонирате. Значи, третиот јавач со вагата во рацете, со еден збор најавува најавува скапотија и немаштија за најважните нешта во верата на еден христијанин. Лебот на животот, дали пченичен, дали јачмеров не е битен, затоа што тоа го представува Христовото тело, Светиот Дух, кој што е представен со растителното масло, значи, во услови на компромис, во услови на отпад од верата, зато и после онаа глава што ви ја препорачаш мејатата сабота, прогонството во првите векови од големата борба, после втората глава, третата глава од големата борба, како носи наслов? Отпад од верата носи наслов че во услови на тој отпад, на тој компромис, на сојузот помеѓу црквата и државата, во услови кога навлегува многу суеверие во црквата, во услови на многу неморал, во услови кога Вистинските верници се се помалку, односно посветените верници се се помалку и помалку, а мнозини од нив биваат и гонети од државната црква. Па биле принудени да се кријат и да живеат како валденжаните во планините на Торино или Пиемонт или разни други пусти места, осамени места, и тоа во текот на целиот среден век. Во сите тие услови постојала на некој начин вистинска глад, немаштија за вистината, за Божијето Слово, за речта. Овде представена со пченицата и јачменот и за силата на Светиот Дух. Тогаш кога се множи беззаконијето во црквата, љубовта слабе, а Светиот Дух се повлекува. Црквите и верниците остануваат празни. Растителното масло и виното. Велат дека растителното масло и виното се користеле за лечење на рани. Значи, вестинскиот лек за духовните болести не бил достапен луѓето биле оставани да пропагаат и да умираат во суеверија, во беззаконија, во гревови. Вистината која што единствено можела да ги исцели Христовата крв, оправданието со вера, силата на Светиот Дух, која што единствена можела да ги посвети. А сето тоа од Божјето Слово, кое што не било веќе достапно, и до ден денес, јас не знам денес дали се уште преовладува. Ми личи дека се уште преовладува суеверието. Колку луѓе денес читаат свето писмо во христијанскиот свет? Колку луѓе денес имаат Библија и дома? Да, ма не отвараат, точно. До тој, до тој степен што и една христијанска влада, како што се представува во Македонија, наместо духов ден, наместо понеделникот да го прогласи за празник, петокот пред задушница го прогласува за празник. И јас го прашував свештеникот Ивица, абе како е можна да се случи ваква глупост? Духов ден ли славите, духот се слави или духовите ги славите? Че значи, колко е лесно во услови на суеверие, И празникот, радосниот празник на Светиот Дух, Педесетница, од Духов ден да стане Духови, односто да стане хорор празник. Во услови на суеверие. Он ми одговори, цел ден вели устата ми се да им зборувам на луѓето дека Духов ден нема, нема врска со Духови. Ама, колко, ке ти се исуше и на тебе устата и на мнозина попови, ќе им се исуши устава, бидеќи ова суеверијето има за времено толку замав, што кој год да сака да го реформира, како што он сака денес, и некои негови колеги, тоа оди малку тешко работата. Тоа е како што вели Алекс Джонс, ако сакаме денес да го спречиме новиот светски поредок, тоа е искако да застанеме на пруга и да сакаме со своето тело да го спречиме возот што иде. Малце тешко. <laughs> Малце тешко. Трамп се испофали против новиот светски поредок, ама ќе видиме што ќе направи. <laughs> Дали ќе му се придружи на Кенеди таму на групиштата Арлингтон, ако сака да биде доследен на тоа што го зборувал, или ќе испадне уште еден голем лажго. Жал времето не измена. Ќе продолжиме со четвртиот печат следната сабота, веројатно попладне. Пошто ја имам полга да Сабота попладне. Најстрашниот јавач на апокалипсата ќе биде на ред. Ќе видиме и зошто. Иеко не имаме причина да се плашиме. Од ништо. А најмалце од духови. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.